Thank you. cerita Santet Banyuwangi. Cerita ini ditulis dan dikirimkan Dimas IP, alamat Lura Jawa Tengah. kita tuliskan kanti prastowo nyoto kang dialami tonggo disoku ing todanan kabupaten lura nalikane golek pakarian ing proyek uga nganti bisa kagelut karo sing jenenge santet wis ora kawentar asing meneh gawe paku pingane wong Jawa wiwit nganti pucuk kulon nganti pucuk wetan bawana Jawa iki yen bab kabupaten Banyuwangi ingkang manggon pamucuke lemat Jawa iki terkenal karo sing jenenge santet kang pancen kawentar gegirisi yen nganti kegelut karo barang iki yen dipikir-pikir pancen bener mestio gairoko asli Banyuwangi ora bakal lali karo trad gedhi Banyuwangi ing taun 1998 kepungkur Kedadian kang kebak misteri lan iso kasebut ing taun kuwi Kabupaten Banyuwangi kebak getih rogoning pasepuh utawa kiai. Akeh rogone ulama kang gumlepar mati mergo ditupas dening pawongan kang jroning ilmu santet iki. Wis ora ora bakal kentekan cerita yen toh nganti gegelut karo sing jenenge santet Banyuwangi iki. Prastawa iki kedadian ing taun 2005 nalika kuwi umurku isih cilik lan uga bisa kasebut pa umuran kang isih semego. Nanging yo ning taun iki aku lagi ngerteni yen santet Banyuwangi kuwi asri ngegirisi. Kedadian iki kawitane nalika aku duwe tangga jenenge Pak Joko almarhum. Nalika isih sugeng Pak Joko bisa diarani Pak Mandor. Pak Joko uga kapitung wong sugih ing desaku. Mbuh wis pirang proyek wae kang dicekel Pak Joko. Mesti sukses lan mbuh wis pirang sira wae kang wis tau dadi anak wae Pak Joko. Miturut kaseksene sira, Kang melu Pak Mandor Joko kuwi mesti betah lan bakal wareg ing padharane. Kuwi kabeh amarga sifate Pak Joko. Kang Loman uga rambet bedak-bedakke kuli siji menyang liyane. Pak Joko uga gadah setri yaiku Gusumi lan uga duweni anak loro. Anak ingkang nomor siji uga jalan wis minggat menyang kutha liya nuntut pendidikan ing pawiyatan luhur. Dening anak sing nomor loro Mbak Ratna sih lungguh ing bangku SMP. Ni Joko utawa Ibu Sumi. prau pane bentrok lan kuning pakulitani dhewe goloman marang kiwa sisi nadyan ora tau mergahi lan milih ngurusi tatandang ing pangupane dewi uga karo pitung-pitung riwangi tandang gawean pawong marang pembantune yumentes Bangi kuwi Pak Joko isih klisak-klisik ing ruang kerjane kanthi cekelan pulpen sakler lan noret-noret buku kanggo apa sing digagas bengi ujuk-ujuk lawang kamar dibuka kang ora liya busumi bojone dewi celatune busumi mangkene lho kang kok isih ndekem wae iki lho mbok yo ndang mlebu paturon kene lho kang wis jam 09.00 wengi iki lho mbok yo sesuk dibacutke meneh iya wok nanging yen ora dibarke mergo senen ngarep proyek pasar ing Banyuwangi mulai digarap lan aku karo bocah-bocah kuwi agak-agak mrono wuk. Saute busume karo nutup lawan. Yo wis to Kang. Nek ngono aku ya tak layah-layah ning kamar dhisik wae ya. Kanti ora nyauri Pak Joko isih mijeti bathuke Kang Dirasa rada ngelu mikir proyek iki guneme Pak Joko. Kok cenut-cenut ngene ya sirah iki? Ah. Bajutke sesuk wae nek ngene iki. kanthi metu ruang pakaryan Pak Joko nutup lawang metu saka pedalem tumuju warunge Mbah Jaman ing kidule pakupone. Nalikane uga wis sakit yadi lan jaiman ana kuline kang gaene melu dheweke. Saute Sokip kang lagi lungguh ing lincak warung. Eh, eh mandor, monggo Pak. Eh, Janur gunung Pak Sewan Warung. Saute Pak Joko kanthi njupuk gedang goreng. Iya, Kip. Piye, Kip, sisuk Senin ayo budal tumuju Banyuwangi. Durung Sokip nyauri kedisian suarane jaiman. Siapa? Enten proyek napa, Pak? Renovasi pasar Blambangan, Mang. Kanca-kancamu nang dikabari, pokok Senin isuk budal gawe mobilku. Nggih, Pak. Piye ya kuwi sapa? Senin budal. Sore ya di karo guyu ngetokke untune Kang Gingsul. Hendu isa nakip. Yen mandori, Pak Joko, siap-siap siap. siap, siap. <laughs> Nah nanging kok tebe sangat proyeknya Pak Joko. Saute bajaman karo mene kopi sak cinggir ing Pak Joko. Nge mbah. Lapri pun meli ya nang sali dedameling merikoi mbah. Saure Pak Joko kanti nyeruput kopi ini. Ora kroso jam wis nunjuk ke jam rolas bengi. Wis yo, mengko konco-konco dikandani yang senen isuk udal ngetan. Aku tak bali disik. Selatuning Pak Joko karo meneh duit telung ewu ing bajaman bakul kopi. Nggak Pak Joko. Selatuning Yadi kang arep mulih. Sak tekaning ing dalem Pak Joko langsung jujuk paturon karo ngemuli ngisumi kang wis turu angler ing sisihe. kang dituju wis teko Senin isuk Pak Joko digogah bojone Nyisumi. Kang. Kang, he, eh, dang tangi. Subuh iki lho. Kek dang disiapke pirantine karo moleh Pak Joko nyauri. Ah, iya wo iya. Sak bari salat subuh lan nyiapke pirantine uga cacawis cah wis padha nglumpuk ing daleme. Pak Joko gawe sepatu lan caturan karo bojone ngguri. Wo, aku budal dhisik ya. Salam gawe anak-anak Kang sekolah. Iya, Kang. Nek lunga mbok ya aja lali kabar-kabar to, Kang. Senajan sibuke kaya ngopo mbok bojone dikabari. Ya, Wo, aja kuwatir. Nadyan aduh titi parigaweanku ya mung wong oman Kang dak tresnani. Esmi Pak Joko kanting lus rikmoni bujuni kang nyedai putih. Karun nuntun bujuni ing jopo ngomah nyisumi ngomong. Hati-hati yo kang. Karu agi-agi nunggang jeru mobil Pak Joko nyauri. Yo wo. Ing jeru mobil bucah-bucah podo caturan diwi-diwi. Nanging Pak Joko Sijio ora melu caturan. Mergo fokus dining penyetiran ing dalan margo. Kurang luwih 10 jam perjalanan akhirnya teko panggonan kang dituju Kabupaten Banyuwangi. Karo medun saka mobil Pak Joko ngandani sokep. Kep, iki alat-alat yang dipindah ing biding. Gae makarya sisuk. Saiki becike leren dhisik wae. Nggih, Pak. ora krasa langit banyuwangi ngumbara dadi ireng nandhake yen wektune nurukke awak ing paturon supaya bregas anggone ngawiti makarya sisuk nanging Pak Joko isih gunemaning jaba biding karo soket Kip, melu aku ning warung kulon kae lho kok ujug-ujug wetengku gronjalane Kip. ayo Pak kula nggih paiten gorokan kula kudu ngopi ya Pak Sak tekaning warung wong loro kuwi disapa dening bakul kopi kuwi. Karo mesem ngetokke gincune Kang Abang Branang bakul kuwi nakoni. Ngunjuk napa maem, Pak? Langsung wae sokit nyauri. Wah, aku kopi cahayu. Pancen bener yen diomong sokit. Bakul kuwi ayu tenan najan untune gingsul nanging rikmoning Kang ngombak lan bathuke sing nawon kemit. ndadekke Pak Joko rodok kesengsem karo nyawang kanthi ora kedhep Pak Joko nyaut. Aku sekul pecel cahayu, hatine Pak Joko. Duh, mesti bocah iki pancen ayu tenan tau panik. Karo ngesemi Pak Joko kang lagi mbatin neko-neko bakul kopi kuwi nyauri. Inggih, Pak. Sauraning Pak Joko kanthi lungguh. Ojo Pak to cahayu wong isih nom ngene kok Pak celuk emas uga luwe becik lho. Karo guyung etokke untune Kang Gingsul bakul kuwi cecaturan. Bapak ki saged wae. Eh, emas ngapunten supe Mas. Asmane sapa to Cahayu? Karo meneh sak piring sego pecel bakul kuwi jawab. Lasmi Mas. Waduh, jan pas tenan karo praupane Kang Ayu kaya rembulan. Ah, kula niki pun rondo lho, Mas. Mosok nggih tasih ayu kados perawan. Lho, ayu-ayu ki rondo. Kok yo tega temenan to lanangan kang ninggal awakmu, Dik? Bojo kula pun pejah, Mas. Nalika sak babaripun manten anyar, amargi kecilakan. Saute Pak Joko karo nyendok sego ing piring. Lho, lho, lho. Ya sepurane, Dik. Yen aku dadi ngelingke meneh lelakonmu mbiyen. Mboten napa-napa, Mas. saute bakul kopi kuwi karo pandeng-pandengan marang Pak Joko. Sakbubaring mangan, Sokip omong marang Pak Joko. Ayo Pak Wangsul teng bidding pun dalu kok. Ora nyauri Sokip Pak Joko karo nyekap udut Pak Joko agi-agi mbayari sego pecel mau karo kopine Sokip. Pinten cahayu? Wolong ewu, mas. Jerantalan Pak Joko mene duit seketewu sauri lasmi mangkene. Wah, mboten enten jujule, mas. Tenggo sekedap, nge? Wes, rausah cahayu. Susu epek wahai minongko gayo pah kenalanku marang awakmu. Wah, matur nuwun sanget, mas. Karo mesa-mesem Pak Joko jerantal ninggal warung kui, bareng karo soket. Ing beding Pak Joko isih ora iso turu klisak-klisik pikirane nglambrang, mbayangke prau Lasmi bakul kopi mau. Ora medulekke anak buahe kang wis ngorok senggar sengguring paturane. Mbuh, jam piro akhire Pak Joko iso turu? esok ing penggawian Pak Joko Gosih pesame sembuhai dening lasmi bakul kopi ku suwening suwe Pak Joko lali lali karo busumi mergo karen karo pangayuani lasmi sore kuwi ing warung lasmi Pak Joko caturan dek dek lasmi nopo Pak Mandor karo isin-isin Pak Joko miwiti pitakon ngene lo cahayu Sakrehne awakmu kuwi rondo lan aku wis duwe bojo ing Blurakana. Op op op. op. eh, nopo to Mas Mandur? Ngendikan ingkang jelas to? Jawabe Pak Joko karo ngelus tangane Lasmi. Apa gelem awakmu karo aku Dik Cahayu? Ora perduli awakmu kuwi rondo, Dik. Yen wujud katresnan kaya ngene, kuwi dekno piye meneh? Eh. Pripun nggih, Kang? Kula niki mboten pengin ngrusak omah tanggine jenengan Mas Joko. Ora, ora Cahayu. Yen kowe gelem karo aku, awakmu bakal tak gawekno omah ing Banyuwangi kene. Lan ora tunggal nyup karo bojo tuwaku Cahayu. Tenan to Mas, jenengan saestu niku. Iya Cahayu, apa to sing ora kanggo awakmu? Apa sing ora? Kabeh mesti kanggo awakmu. Nek ngoten kula nggih manut jenengan Mas Mandor. Krungu panjawab kuwi Pak Joko atine gronjalan lan meneh duit lasmi karo ngomong. Ya wis, Dik. Aku tak bali kerja meneh ya, Dik. Gak kepenak disawang kuli-kuli yen awake dhewe lagi sirisiran kaya sinoman. Singkat cerita, proyek wis bar pasar blambangan uga wis katon mewah saiki iki. Bengi kuwi Pak Joko cecaturan karo kuline ya kuwi sokip. Kip. Sesuk kuwi proyek wis barang awakmu padha mulai kabeh. Nanging aku kepingin dolan ngene kancaku lawasku dhisik ya Kip. Dadi awakmu sesuk mulih dewi-dewi ae ya. Cah-cah kandhani. Bojoku go kandhani mangkono. Saurik sokep karo ngringkesi alat-alat. Oh ngaten Pak. Gempon njeng-njeng kula sarang nencang-ncang tak wangsul nitih bismawon. Ora mokal yen Pak Joko alasan mangkono. Kuwi kabeh gawe nyenengke awake dhewe karo Lasmi sirisirane. sirane Esuk kuwi para kuliwis padha mulih menyang pedalemaning dewi-dewi. Nanging Pak Joko isih tanggah sirisiran ing warung kono. Wis meh ana rong minggu Pak Joko ora mulih ing daleme Blora. Bojone Nyisumi mulai sedih. Sore kuwi sakwise nyirami tanduran ing ngarep omah, wuruh weruh Nyisumi ngerti sokip kang mlaku mulih sakwise bibar ka sawah. Saure Nyisumi mengkene. Lho, Kip. Endi to, Kip? Jaremu Kang Joko dolan gone kancane lawas kae. Mosok wis nganti rong minggu to kip, kip kerja kok ora mulih-mulih. Yo. Masa Pak Joko dereng wangsul, Bu? Sanjange kae mboten ngatos dangu, Ibu. Nek swanteng daleme rencang lawase, cobi jenengan telepon to, Bu. Karuset sedeh Bu Sumikondo. Walah, Kip, Kip. Wis tak hubungi, Kip. Bola bali lek hubungi. Ora siji ora loro ora diangkat kabeh. ing cerita bengi kuwi Ratna anae Busumi sing ragil jerit-jerit ing paturon crekal Busumi marani Ratna ing kamar. Ana apa to, Nak? Ana apa? Bu! Bu! Bu! Aku wedi, Bu. Aku wedi. Mau Bu, ya, Bu. Ning pojokan kamar, Bu. Ana pewujutan wong wedok tuwek. Ih, raupane ngekirisi, Bu. Melet-melet. -melet. Wis ora apa-apa. Wis ndang bali turune kono. Bu, Bu. Sakjane iki bapak ning ndi to, Bu? Kok ora mulai-mulai? Eh, bapakmu kerja. Wis nang bali nang turune kono. nganti esuk ora ana kedadian apa-apa. Beda crita ing Banyuwangi kono Pak Joko klakon iso ngadegne omah anyar gawe Lasmi Rondo kuwi. Nanging kaya-kaya kringete Pak Joko diperes dening Lasmi, nanging Pak Joko ora ngrasake kuwi. Sing dirasa amung ayune Lasmi bae. Lan Pak Joko uga ketone wis lali karo pamite nalika semono budal mergawi marang bojone mbiyen. Liyo ceritaning busumi kang sedeh rawis-wis Bengi ku ibu sumi klisak-klisik ora iso turu, merga bojone budal ora ana ing sandingi meh sak wulan iki. Sumi banjur budal ing kamar mandi. Lagi wae sak langkah metu kamar saka rumangsaning mburine, ana ayang-ayang ireng-ireng kang sliwer-sliwer, nanging karo dhewekne dianggep biasa wae nalika saka beban pikirane wae kang lambrang. Lagi wae metu kok jeding arep mlebu kamar busumi kaget. Astagfirullahaladzim. Pipa bucutan karu-karuan. Ing ngarepe ana wewujudan wong tua wadon melet-melet arep nekek gulune. Arep jerit busumi kaya dibungkem. Isone busumi mung pasrah karo maca donga sak isone. Dlalah ora liwat suwe wujudan kuwi ilang. Busumi lega langsung wae mlayu pinuju paturon. Ganti krengosan kaya-kaya mripat kakel merem nanging nggo jam pira akhir busumi iso turu. meneng-meneng lasmi bujo kapindune Pak Joko duwe niatan elek arep nyantet bu Sumi... nanging kedadian kuwi ora diwuruhi Pak Joko rong dino kepungkur akhiri santet kuwi tumuju temenan ing dalem Pak Joko ing loro bengi kuwi Sumi lagi layah-layah ing dipan karo ngrasake nasib kang dialami bu Lasmi. Duh Gusti Kang Kang awakmu ki ning ditokang kang. Sampeyan apa wis lali, Kang? Karo janjine nalika semono. Saiki sampeyan wis ora nafkahi aku. Yo nafkah lahir, nafkah batin ora blas. Durung nganti batin Kang ora wis-wis ujug-ujug ning dhuwur omah, ana swara barang gedhe Kang cocep delok nibaning omah. Langsung wae Bu Lasmi metu saka kamar. anakoni anak ratnakan ono ing ngarep TV. Apa nasen ceblok? Mbak ibu, kayak eneng dur, tapi kok ya banten wanten ibu sing ceblok. Apa yo nak? Yo wes sesuk isu wae nak di iki wes bengi, dah ayo turu nak. TV ne nanti dipateni. Karu pantai TV ratna nyawa. Ibu. Ibu. Besok kuwi Bu Sumi krasa wetenge mules-mules kaya enek sing gak deres. Sorene Bu Sumi diterke priksa ning dokter nanging Bu Sumi kaget krungu celatune dokter yen kandhane ora ana penyakite. Teko mah Bu Sumi sih ngrasake lara ing padarane. Bengi kuwi Bu Sumi muntah-muntah nanging kagete sing diutahke Bu Sumi ya kuwi getih kental kang gegilane. Ratna kang nunggoni paturane go kaget slatune mangkene. ora nyauri, awake lemes kaya-kaya ora duwe daya kae ngadeg. Karo mijeti ibuke Ratna Kondo. Wis, Bu, sampean ndang sare wae. Iki tak urusane aku. Duh, wis pirang-pirang dokter kang ditekani nanging jawabe ya jare ora ana penyakite. Suwening suwe penyakiting busumi tambah nemen. Awake kuru ketambahan rambuté akeh sing padha rontok. Singkating cerita jari kondo salah si jeni wong pinter Keng diso kono yokwi mbah gembul Kondo yen kusumiwi keno santet Banyuwangi. Mbah gembul ugo kondo karo mijeti sikile kusumi Iki ngono jenengan Kinton santet banyuwangi bu Lan si jening si obat yomong si ji Ngeh niku pak joko saget pangsul mereka Sa'estu penyakit niku ical sak sembarange. Krungu kaya ngono kuwi Mbak Ratna nyauri. Lajeng pripun carane kula muruki Bapak? Namung kula nggih mboten ngertos tiange teng pundi. Cobi, mangke kula telepone, Mbah. Karo jaluk pamit Mbah Gembul Kondo. Iki kudune cepet londo aja nganti telat. Nggih, Mbah. Besok e ora dinyono Pak Joko mulih ing omah kanthi kahanan renyuhke. Klambine kumel, awake tambah kuru karo totok-totok lawang omahe Pak Joko muni. Assalamualaikum, Bu. Bu, ki aku Kang Joko. Krungu kuwi yo mentes pembantune Kang Neng Duri bagi buka lawang. Kaget nyawang praupane Pak Joko yo mentes omong. Loh, jenengan, Pak. Ya Allah, Pak. Kusumi gerah. Lanang gon-gon jenengan wangsa le. Eh. Krungu celatuni yumentes kaya ngono kuwi Pak Joko Crekal tumuju kamare bojone buka lawang kamar karo nangis. Sumi Sumi. Sumi Iki aku Kang Joko Sumi Ratna sing ana ing kamar kaget nyawang bapak Ibali. Lho, Pak, Ya Allah, Pak. Jenengan teng pundi wae to, Pak? Pak. Ibu sakit kaya ngene iki lho, Pak. Sakwise ngrangkul anake banjur Pak Joko bergas tumuju dipan. Pak Joko alok nyawang prau paning Sumikang ternyuwake. Karo nyekeli tangane Bu Sumikang lagi turu lemes ing bayang. Slatune Pak Joko mangkene. Sum. Sum kowe kene apa, Su? Sum. Sum. Jawab Sum. Tangi. Tangi, Sum. Tangi. Pak, sanjangnya Mbah Kembul. Ibu kengin santet Banyuwangi, Pak. Pun diobat ke tempundi-pundi, Pak. Tapi ibu mboten saras-saras. Bapak di mawon, toh, Pak. Pak Joko orang nyawri pita koni anak elan batin. Sum santet lasmi, yo. Kurang ajar, yang ngono. Sawise Rampas, sing sak duweni. Kabeh dirampas lagi panjur sungi disantet. Banjur Pak Joko nangis karo muni. <laughs> Duh Gusti, Duh Gusti. apa salahku nganti dicoba kaya mangkene. Duh Gusti, Gusti. Durung nganti omong kang ora-ora ujug-ujug busumi melek matane mlilik-mlilik karo jingkat-jingkat sikile. Kabeh sing kono-kono padha kaget ujaring Pak Joko nangis karo nyekeli awake Sumi kang nemen sekarat kuwi. <laughs> Sum, Sumi. Sumi, kowe kena apa, Sum? Sumi. Sumi. Akhire durung ana setengah jam Nyi Sumi nemen pati. Kabeh sing nang omah kono padha nangis-nangisi Nyi Sumi. Omai Pak Joko kang gedong dadi rame kebak pelayat lan uga rampe gawe pemakaman wis disiapke anake sing kuliah ing Yogya uga teko. Yo awan kuwi nyisumi dimakamno ning kepekuburan desa kuwi. Sakwise ditinggal mati sisiane Pak Joko mikir nganti nemai gendeng ngalor ngidul ngremeng dewi. Mobil sing wingirane kebak ing garasi wis kadol kabeh digawe nambahke Pak Joko. Nanging Pak Joko tetep baik gendeng lan tambah nemen. nganti ora buyan mangan barang. Akhire Pak Joko nemai lor lan durung ana sakulan Pak Joko mandor kuwi kapundhut. Kabeh sak desa padha sedih krungu kabar kuwi. Pancen sak suwene iki Pak Joko ora duwe cacat tumrap apa-apa. Saiki usaha mandor lan pemborongnya diteruske Rizal, anake Pak Joko sing barep. Wis semene wae crita santet iki. Wis dulur gawe pengiling-pengiling. Ojo nganti nuruti nafsu bakal ora ana Salam jimatres saka aku Dimas IP Blora. Salam misteri. Awet.